Mielul lui Dumnezeu, care i-a suprat păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care i-a suprat păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care e asupra ta păcatele lumii, dă-ne nouă pacea.